Իլհամ Ալիևը եւ իր տիկինը կրկին այցելել են Արցախի օկուպացված տարածքներ, սելֆիներ արել, ուրախացել եւ սրանով եւս մեկ անգամ ցույց տվել իրենց բուն վերաբերմունքը հայ ժողովրդի նկատմամբ, մարդասիրության, միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Ինչ է սա, քան այդ ամենի ծաղրում։ Այնուամենայնիվ պետք է ինչքան էլ դժվար չլինի, ընդունենք այն ինչ կա, երբեք չմերվենք եւ կարողանանք իսկապես այս ծանր հարվածից ոտքի կանգնենք եւ շարունակենք մեր երկրի զարգացումն ու զորացումը։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տնեցան Ռուսաստանում։ Բնական է մայիսի 9-ին Մոսկվայում եւ մոտ 3 տասնյակ այլ քաղաքներում Ռուսաստանի Դաշնության տեղի ունեցան հաղթանակի շքերթներ։ Այս անգամ իհարկե յուրահատուկ իրավիճակում էր տեղի ունենում այդ շքերթները ինչու, որովհետև մինչ այդ մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ ուկրաինական կողմը փորձել է խոցել ահաբեկչական գործողություններ անել Մոսկվայում հենց Կրեմլի նկատմամբ բայց այնուամենայնիվ ստացվեց խուսափել անկանխատեսելի զարգացումներից, թեպետ որոշ աղբյուրներ հաղորդել են, որ առնվազն մի քանի անօթաչու թռչող սարք այնուամենայնիվ Մոսկվայի օթում խփվել է, մասնավորապես Լեֆորտոյի մոտ եւ մի շարք այլ Մոսկվայի թաղամասերում։ Բայց մենք տեսանք, որ ընդհանրապես այս անօթաչու թռչող սարքերի հարվածից հետո կտրուկ սրվել է Ռուսաստանի պաշտոնյաների հայտարարությունները շատ ավելի կտրուկ են դարձել, այսպես նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր Twitter-յան էջում գրել է, որ առհասարակ Զելենսկոյի հետ բանակցություններ վարել անիմաստ եւ նրան ուղակի պետք է ոչնչացնել ինչպես նացիստական մի հանցագործի։ Ասեմ, որ հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան նաև Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Սիրիա արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ հիմնական խնդիրը եղել է Սիրիա-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավումը։ Հանդիպումը տեղի ունենում նույնիսկ հիմա Մոսկվայում։ Բնական է, եթե թուրք-սիրիական հարաբերությունները կարգավորվեն, սա մեծ հաղթանակ կլինի նաև դիվանագիտական Ռուսաստանի համար, թեպետ մտածել, որ Թուրքիան կգնա այսպիսի կարգավորման իմ կարծիքով եւ կարծում եմ ոչ միայն իմ կարծիքով բազմաթիվ այլ հետազոտողների դա պարզապես ռեալ չէ։ Նրանք կարող են ստորագրել, բայց իրականության մեջ նման քայլերի չդիմել։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս մի կարևոր պայմանագրից, որը կնքվել է 1990 թվականին դերոս խորհրդային միության ժամանակ հասարակ զինատեսակների Եվրոպայում հասարակ զինատեսակների մասին պայմանագրից, ինչը կարգավորում էր տարբեր տիպի զինատեսակների, մասնավորապես տանկերի, այլ, ասենք, հրթիռների, BMP-ների եւ այլ նման զինատեսակների քանակը Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում։ Հիմա երբ որ Մոսկվան դուրս է գալիս, բնական է պետք է ասենք որ իրականության մեջ այս պայմանագիրը վաղուց արդեն չի գործում, բայց պաշտոնապես այնուամենայնիվ Ռուսաստանը թողել է հնարավորություն վերականգնելու պայմանագրի դրույթները, եթե ՆԱՏՕ-ն վերանայի իր մտեցումները եւ անվերապահորեն նաեւ հետեւի այս պայմանագրի դրույթների, որը նույնպես հնարավոր չէ։ Շատ է տակի զարգացում տեղ ունեցավ նաեւ ռուս-վրացական հարաբերություններում։ Ռուսաստանի նախագահը չեղարկեց վիզային ռեժիմը Վրաստան Ռուսաստան հարաբերություններում, ասենք Վրաստանի քաղաքացիները ազատ կարող են այցելել Ռուսաստան, ինչպես նաև կվերականգնվեն ուղիղ չվերթները Ռուսաստան-Վրաստան։ Սա իհարկե եւս մեկ անգամ կարևորում է ռուս-վրացական հարաբերությունները, իհարկե սա չպետք է դիտարկել որպես Ռուսաստանի մտեցումների փոփոխություն Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր զարգացում է։ Լարվել է իրավիճակը վերջի օրերին նաև Մերձավոր Արևելքում։ Իսրայելը սկսել է լայնածավալ հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածի, ինչպես նաև մի շարք այլ պաղեստինյան տարածքների։ Չի բացառում, որ Լիբանանը նույնպես ընդգրկվի այդ ամենի մեջ։ Ի պատասխան դրան, իհարկե, տարբեր այլ կազմակերպություններ, մասնավորապես Հեզբոլլան, չի բացառում նաև Համազը, փորձեն ուրեմն միասնական ճակատ ստեղծեն Իսրայելի դեմ։ Ասեն, որ վարչապետ Նետանյահուն շատ կտրուկ հայտարարություններ արել, որը մեծ դժգոհություն է առաջացել իսլամական աշխարհում, հատկապես Պաղեստինում, Լիբանանում եւ Իրանում։ Իրավիճակը կարծես թե եզդիների մեր եղբայրական եզդի ժողովրդի հետ ինչ որ կերպ միջազգային հանրությունը փորձում է բարելավել, այսպես Ճապոնիայի դեսպանը Իրաքում հանդիպել է եզդիների հոգեոր առաջնորդի հետ եւ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում նաեւ մարդասիրական օգնություն տրամադրել եզդի ժողովրդին։ Իսկապես եզդիները մեզ համար եղբայրական ժողովուրդ են եւ մենք անտարբեր չենք կարող լինել այդ ճակատագրի նկատմամբ։ Վերջի մի քանի օրերին լարվել է նաեւ իրավիճակը Աфghanistan-ում։ Տարբեր երկրներ եւ ուժեր փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը այնտեղ, այսպես Սարիփուլ նահանգում տեղի ունեցավ տեղական թուրքերի եւ տալիբների միջև բախումներ այս բախումների հետևին չի բացանում, որ կանգնած է նաև Թուրքիան, որովհետև տարբեր պանթուրքիստական լրատվամիջոցներում անմիջապես այս լուրը տարածվեց, բավականին ճոխացվեց եւ այլ թեպետ ընդամենը փոքր ընթարում է եղել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ իրավիճակը իսկապես փորձում են ազգամիջյան բախումների նոր փուլ առաջացնել։ Տեսնենք ինչքանով դա կհաջողվի, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե Աфghanստանում իրավիճակի ապակայնացումը ազդելու է նաեւ հարակից տարածաշրջանների վրա։ Այսպիսին են թակագին բարեկամներ։ Հիմնական մի քանի Զարգացում աշխարհակական կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։